Kako كاكم samo njemu te baraka tada Njega uzvišenog veličamo i slavimo, samo njemu i bade činimo i nikoga i ništa moravim ne smatramo. Svjedočimo da nema Boga osim njega, te barek o ta'ala, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posljednji Allah poslanik i pečat svih poslanika. Allah uzvišeni ga poslao sa istinom jasnim dokazom do sudnjeg dana. Poslao ga da bude svjedokom protiv ovoga ummeta i da ovaj ummet bude svjedokom protiv drugih ummeta. Neka Allah salam i salavata Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na njegovu česnu porodicu, na njegove ashabi i sve njegove sredbenike do sudnjeg dana. Amin. Ja rahim rahimin. Poštovana moja braćo, podsjećam sebe i vas na takvaluk, na bogobojaznost, na strah od Allaha te barek wa ta'ala, na ono sa čime Allah uzvišen i zadužio svoje robove, od Adema alaihi salatu wa salam, pa sve do sudnjeg dana koji će doći jer je u takvaluku bogobojaznosti rešenje za svaki problem. U tome je hajir za svakoga onoga ko se okiti bogobojaznošću. Zato što je ona ta koja insana usmjerava ispravnim putem ka Allahu Đelešanuhu. Ona je ta koja ga tera da izvršava naredbe Allaha Đelešanuhu. I ona je ta koja ga štiti i udaljava od grijeha i nepokornosti Allahu dželle vala i poslaniku sallallahu alejhi sallallahu alejhi ve sellem. Stoga cijenjena moja braćo, obaveza je svakoga od nas da povede računa kakav odnos ima prema Allahu dželle šanuhu. I šta je sa onim sa onom suštinom koju Allah dželle šanuhu traži od insana? Činjenice cijena moja braćo da smo mi takvi u većini i to jednoj velikoj većini, da previše vodimo računa o našem vanjskom izgledu. Previše se zamaramo oko toga kako izgledamo u pogledu ljudi, u očima ljudi. Pa svaki od nas u svojoj kući ima najmanje dva, ako ne, ako ne i više ogledala, na koje se stalno ogledne, a pogotovo kada hoće izaći iz kuće da vidi da li je svaka dlaka na svome mjestu, da li na košuli ili na hlačama ima nekakva mrlja, prljavština, trun ili bilo što drugo. Pa tako, dakle, puno vodimo računa o tome i puno brige o tome imamo. Gledajući, dakle, tu vanštinu preko koje nas ljudi gledaju, pa će potom reći o nama ovako ili, ili onako. Međutim, ako pogledamo suštinu, suština, suština nije to. Iako je čistoća i urednost od Allahove dželješenog vjere, ali to nije suština. To nije suština. Ta vanština, ona je lijepa samo onda kada je unutrašnjost insana lijepa. Kada je srce čovjeka čisto, kada je srce čovjeka uredno, kada je napunjeno onim sa čime Allah šanehu zadovoljan i kada je čisto od onoga što je Allah dželle šanehu označio kao prljavo i nečisto, onda to srce jeste ono na koje kada dođe ova urednost i čistina vanjska, onda je doista to spoj dva hajra i dva dobra. Ali cijena moja braćo, činjenično stanje jeste sasvim drugačije. Kamo sreće je da, su na, da je naša unutrašnjost kao što je naša vanština. Kamo sreće je da su naša srca čista i uredna kao što su naše košule i majice i naše pantalone i kao što je naša frizura i tako dalje i tako dalje. I mi vidimo koliko je lijepo kada sretneš čovjeka koji je čist, pedantan, još lijepo miriše, a Tek još kada vidiš na njemu lijepo ponašanje, lijep ahlak, lijep odnos prema Allahu Đelešanuhu, prema vjeri Allaha Tebare Petar i tako dalje i tako dalje. I upravo cijena moja braćo, ono na što insan suštinski mora da se vrati, to je na pitanje njegovog srca. Da li je njegovo srce istinski takvo da je čisto, da se vodi računa svaki dan da se gleda da li ima neko, nekog truna prljaština na njemu, da li to ako smo primetili, da li odmah to čistimo, odmah to mićemo, kao što to činimo sa košuljom s kojom ako je nešto pokapalo, nećemo da izađemo među ljude. A kada pokapa nešto od prljaštine na srcu, onda je pitanje koliko je onih koji ne žele s takvim srcem da stanu pred Allaha Đelešanuhu, da se pomješaju među vjernike, već odmah rade na tome da tu prljavštinu maknu. Zato što ih je strah od Allaha Đelešanuhu i stid od Allaha Đelešanuhu i stid od vjernika da među njima budu kao takvi <clears throat> znajući kakvi su, a da se pred ljudima pred ljudima ophode i ponašaju među njima kao da su oni upravo onakvi kako im to i njihova vanština pokazuje. Allah te barat me tada cijena je braćo kako je došlo u riječima Rasula sallallahu alaihi wa sallam Allah te barat me ta'ala ne gleda u čovjekov izgled kako on izgleda da li je lijep, da li je ružan je li visok, ili je niskog rasta ili crnac, ili bijelac Niti gleda Allah dželle Đelešanuhu u imetak insana. Koliko ga ima? Da li ga ima na milijarde ili ga ima toliko da jedva preživljava? Ne. Allah te barek pretara ove dvije stvari. A složit ćemo se da se ljudi najviše oko ove dvije stvari zabave. I najviše u što se potroše to su ove dvije stvari. Gledajući u sebe, kako izgledaju, da budu lijepo obučeni, doterani, čisti, uredni, pedanti i tako dalje. I druga stvar, gledaju i metak. Koliko će im metka sakupiti? Koliko će toga nagomilati? A? Šta će sve od dunjaluka imati? I tako dalje, i tako dalje. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam Inna Allaha la yanduru ila suvarikum wa amwalikum walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum Doista Allah jala šanuhu kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam Doista Allah jala šanuhu ne gleda u vaše izglede, niti gleda u vaša u vaš imetak, a, u, u vašu imovinu, već on te barek ve tada gleda u vaša srca i vaša djela. Gleda u vaša srca i gleda u vaša djela. Pa vidi mi iz ovog hadisa da glavna stvar ili predmet oko koga je interesovanje Allaha te barek ve tada kod svoga roba, jeste njegovo srce. Šta je sa njegovim srcem? Kako je to srce? Da li je to srce ono koje je čisto? Ono koje, je, koje se smekšava kada sluša riječi Allaha Đelešanu? Kada sluša savjete Allaha Đelešanu u vjeri? Kada uči Kur'an? Kada se savjetuje i podsjeća? Ili je to srce ono koje je ogrezlo u haramu? Ono koje je postalo nemarno? Ono koje je postalo nehajno? Allah te bareke ve ta'ala gleda u vaša srca i gleda u vaša djela. Jer djela se direktno vežu braćo za srce. Ako je srce u redu, onda će djela biti inša Allah u u redu. Ako je srce pokvareno, onda djela nikada ne mogu biti ispravna. Onda djela nikada ne mogu biti ispravna. Zato mora srce se pročistiti i mora se srce doterati u red da bi djela bila u red. Da bi djela bila u red. Kao što je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam Ela wa inna fil fil džesedi mudoga kaže doista u tijelu ima jedan organ i da saleha saleha džesedu kulluhu pa kaže kada je taj organ zdrav onda je svo, svo tijelo zdrav wa idha fesedet fesedet džesedu kulluhu a kada je on bolestan kada je on bolestan, kada je on pokvaren onda je svo tijelo bolestno i pokvaren Elava hijelkal, taj organ jeste srce. Taj organ jeste srce. Tako da od srca cijena moja braćo zavisi šta? Zavise naša djela. Zašto? Zato što cijena moja braćo srce je mjesto spoznaje Allaha te baraka te ala. Ne možeš ti da spoznaš Allaha Đelešanu u rukama, nogama, očima. Nego srce je to koje spoznaje Allaha te baraka te ala. Srce je mjesto ljubavi prema Allahu Đelešanu sva tvoja ljubav u tvome srcu. A ti je posle samo reflektuješ ostalih organa, radeći ono što Allah voli i ostavljajući ono što Allah želi šanu umrzi i preziri. Srce je mjesto nade Allahu dželle šanuhu milost. I oprost gospodara svjetova. Srce je mjesto straha prema Allahu te barek ve ili straha od Allaha dželle šanuhu njegove te barek ve kazne. Srce je mjesto nijeta i odluke. Nijeta od koga tvoja djela zavise hoće li biti ispravna i primljena kod Allaha Đelešanu ili će biti neispravna i odbijena kod Allaha Tebare Kotaran. Kao što je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam Innama la'amalu bin nijati wa innama li kul limrin ma'leva Djela se vrednuju prema njihovim nijetima, prema odlukama. I svakom čovjeku pripada samo ono što je nanijetio. nijetio. A? Ono što si odlučio, što si nanijetio, to ti pripada. Može djelo biti ne znam kako lijepo i dobro, šerijatski ispravno. Ali ako u tvome nijetu nije bila odluka da ti to radiš radi Allaha Đelešanu, tražeći njegov zadovoljstvo, onda to djelo će biti odbačeno i neće biti prihvaćeno kod Allaha te bareke wa ta'ala. Kao što je rekao Allah Đelle wa'ala, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنْثُورًا I mi ćemo pristupiti na sudnjem danu njihovim dijelima. I u prah i pepeo ćemo ih pretvoriti. Čim dijelima? Dijelima oni koji su donijeli dijela kao dobro u vanštini. Ali je falilo nešto. Nije, nije mu nije bio isprava, nije mu nije tu imao da to čini radi Allaha Đelešanu. Nije sa time tražio Allahovo zadovoljstvo. Zato će naći da će mu to djelo biti kod Allaha Đelešanu pretvoreno u prah i pepeo. To jeste, neće nikakve fajde neće nikakve fajde imati, imati od njega. Ibn al Kajim, rahmetullahi alaihi, kaže sina moja braćo, kaže najcemenitiji dio čovjeka jeste njegovo srce. Ono je poznavan sa Allaha Đelešanom. Njemu ide i njega traži, njega vodi, u njemu je mjesto imana i spoznaje. Njemu se obraća i njemu su poslanici poslani. Ono je odabrano za najuzvišenije i najplemenitije darove, a ti darovi jesu iman i razum. I srce je odabrano da bude mjesto za dva najveća dar od Allaha Đelešanu. Za iman i za razum. Iman je najveća blagodat, najveći dar od Allaha Đelešanu, a nakon njega razum. I za ovo dvoje najvredniji Allah te barem odredio da, da mjesto za to dvoje bude srce. Na mjestu za to tvoje bude, bude srce. Zatim kaže Ibn Kajim, ostali organi tijela su podređeni srcu. Ono ih iskorištava i služi se sa njima kao što vladar iskorištava robove ili pastir svoje staru. Stoga neka je slavljen Allah Đelešanu koji ljudska srca okreće kuda hoće i koji se upliče između čovjeka i njegovog srca. Kao što je rekao Allah Tebare Kvetarada, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ I znajte da se Allah Đelešanuhu upliče između čovjeka i njegovog srca. Između čovjeka i njegovog srca. Pa nek je slaven Allah Tebarek Ta'ala koji okreće ljudska srca kuda on hoće Tebarek Ta'ala. Zato je u dobi Resula sallallahu alaihi wa sallam koju je stalno, stalno činio Bila je dova Allahumma ya mukallib al-qulub tebit kalbi ala dinike wala taatik. O Allahu, ti koji ljudska srca okrećeš, ti koji ljudska srca okrećeš, okreni moje srce tvojoj vjeri i pokornosti tebi. Okreni moje srce tvojoj vjeri i pokornosti i pokornosti tebi. Tako vidimo, cijena moja braćo, da je srce u stvari ono što treba da bude glavna stvar oko čega insan treba da se zabavi i da poradi na izgradnji i čistoti srca. Da što bolje svoje srce očisti od svega onoga što ga čini prljavim i da ga osposobi da to srce bude posuda u kojoj će stajati iman u Allaha te baraka ta'ala i zdrav razum s kojim će shvatati i ispravno razumjeti ispravno razumeti stvar. Nažalost, cijenjena moje braćo, mnoga srca, mnoga srca su postala okrutna. Postala su okrutna. Postala su takva kakva inače nije njihova priroda. Priroda srca nije da okrutno. Priroda srca je da je ono mehko, sažarljivo, da je samilosno, da bude čisto i da da dakle služi onome što je najvrednije upravo iz razloga što je Allah Đelešanu u srce odabrao da bude dakle mjesto na kome će se najvažnije stvari nalaziti i odvijati. <clears throat> Međutim, upravo to srce koje, čija je osnova takva zbog grijeha i nepokornosti Allahu Đelešanu može da dođe braća na stepen dakle da postane okrutno, da postane tako tvrdo poput kamena ili čak i tvrđe od kamena. I nosilac ovakvog srca upravo u svojim prsima nosi jedan kamen u kome nema vrijednosti. I nije Allah te baraka tada džabe spomenu upravo primjer takvog srca kao primjer kamena. Da je ono poput kamena i tvrđe od kamena. Ostane takvim zbog grijeh i nepokolnosti prema Allah te baraka wa ta'ala. A zbog čega baš ovo spominje Allah džele vala, da je kao, poput kamena? Zbog njegove bezvrijednosti. Ali i zbog toga što je taj, što taj kamen predstavlja nešto izuzetno, dakle, nepromenljivo na zemlji. Dakle, čvrst materijal, a? Koga možeš baciti kud hoćeš, niko se ne pita hoće li on nestati, polomiti se i tako dalje, zato što nema, nema u njemu neke vrijednosti. Ali s druge strane, ako pogledamo cijena moja braće, Allah te barak ta'ala, kada govori o džehennemskoj vatri, šta kaže? Da, će, da je ona pripremljena za čije će, za, za nevjernike, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Vatra džehennemska, njeno gorivo će biti ljudi, ljudi i kamenj. Pa je opet usporedio Allah te baraka tada čovjeka sa kamenom. Dakle, onaj čovjek koji umre kao nevjernik i vrat kao nevjernik i mušik Allahu Đelešanu, bit će bačen u vatru džehennemsku kao što se kamen baci. Taj kamen koji je bezvjeran tako hoće se i nevjernici bacati u vatru džehennemsku i bit će gorivo i bit će gorivo džehennemske vatre. Ali vatra je koja neće prestati. Vatra je koja se nikada neće ugasiti. Vatra je koja, što više sagorijevaju u njoj nevjernici, ona će sve više bukati. Allah je Đalešanu molim da nas sačuva, da nas sačuva vatra džahinevska. <clears throat> Zato cijena moje braćo, kada srce postane, kada srce postane okrutno, Ono je tada najdalje od Allaha Đelešanu. Najudaljenije od Allaha Đelešanu. Kada postane okrutno, a ono postaje okrutno, dakle, sa nepokornošću, Allahu te barake, Allahu te barake ta'ala i poslaniku sallallahu, sallallahu alaihi wasallam. Allah Đelešanu nam ovaj primjer navodi u govoru o Benu Israilu. Zbog čega su njihova srca postala okrutna i postala su tvrda kao kamen i još tvrđa od kamena Upravo nakon govora o Benu Israilu, kada su pokušavali da odbiju pokornost Musa alaihi salatu wasalam i da ne izvrše naredbu koja im je došla od Allaha Đelešanu da zakolju kravu. Pa su tražili jedan način, pa drugi način, pa treći način, kako bi samo izbjegli da ne zakolju kravu koja je bila naređena da se zakolje. Da bi zatim Allah te barak wa ta'ala im rekao ثُمَّ كَسَتْ كُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ A zatim nakon toga su vaša srca postala tvrda, čvrsta, okrutna postala. فَهِيَ كَلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسْمَ Postala su tvrda poput kamena, poput stijene ili još tvrđa, još tvrđa od toga. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ A doista kaže Allah Đelešanu, Ima kamenja iz kojih rijeka izbija. Iz koje rijeke izbijaju. Ima tako kamenje. Wa inne minha lema yashakaku fe yahruđu minhu lma. A ima i kamenja koje puca i iz njega voda izlazi. Wa inne minha lema yahbitu min hašjeti la. A ima i kamenja koje se ruši od straha od Allaha te barekatana. I strah od Allaha Đerašanohu ruši se i وما الله وما الله بغافل عما تعملون الله جل شانه الله جل شانه nije gafil u odnosu na ono što vi čini. On nije nemaran u odnosu na ono što vi čini. Allah dobro prati ono što vi radite, podsjeća Allah te barake, te barake te ar. Pa vidimo na ovaj braćo, da su ovi ljudi došli na stepen da njihova srca postanu takva upravo onda kada su se natovarili grijesima. Kada su se natovarili grijesima, kada nisu vodili računa u svojim srcima, I činili su nepokornost i grijeh Allahu te baraka ta'ala, sve dok nisu došli do ovog stepena, da Allah Đelešanu mu objavio svojoj knjisi, da se čita do sudnjeg dana. Kada se ovo desilo, njihova srca su dakle postala bezvrijedna, poput kamena. Poput kamena, i u kojem nema hajra. A onda Allah Đelešanu mu opet daje prednost i kamenu nad, nad takvim srcem. Jer iz takvog srca nema nikakva hajra. Nikakva hajra dok iz kamena ima kamenja iz koje hrijeke izviru, ima kamenja koje prska pa voda izlazi, ima kamenja koje se od straha pred Allahom Đelešanu raspršti i sruši. Zato na moje braćo, obaveza je vjerniku da povede računa. Obaveza je vjerniku da povede računa o svome srcu i da čisti svoje srce da čisti svoje srce, da vodi računa o svakoj fleki koja se nađe na njemu. A svaki grijeh jeste fleka. Kao što je došlo u hadisu poslanje Karehi sallatu wasalam. Kada vjernik učini grije, pojavi se crna tačka na njegovom srcu. Ako se pokaje, ona se izbriše. Ako se ne pokaje, ona ostaje. I svaka sljedeća, svaka sljedeća tačka ređa se do, sljede, do one prve I tako sve dok srce ne pocrni. A kada se desi da svo srce pocrni, onda to srce biva oživosajno, udari se pečet i više to srce ne može da se pokajati. Allah je rešano modi da nas sačuva toga i da nas upute na teobu koja će nas očistiti od grija. Amin. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Poštovana moja braća, insan treba da se boje Allaha te barek wa ta'ala po pitanju svoga mjesta kod Allaha Đevljašanu, po pitanju toga gdje će se on sutra u vječnosti naći kod Allaha Đevljašanu. Da li će se naći u Allahovoj milosti i Allahovom dženetu, ili će se naći, ili će se naći u srđbi Allaha Đevljašanu, i kazni Allah te barek tada u njegovom džehennem. Kaže Allah dželle vala فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Onaj kome Allah Đelešanuhu želi hajir, želi mu dobro, on njegova prsa, njegovo srce učini otvorenim prema islamu. Takav voli Allahovu vjeru, njegova prsa su otvorena prema islamu, prihvata islam bez pitanja zašto ovo, kako ono, u smislu da traži način da to odbije, a da traži dokaz za nešto, je li od islama ili nije to obaveza? Pa onaj kome Allah želi hajir i dobro, Allah njegova prsa učini prostranim i otvorenim za islam. I ovo je najljepši znak preko koga čovjek može sebe da vidi, makar do nekle kuda je, je li u hajru ili u šeru. Onoliko koliko tvoja prsa prihvataju Allahov din, onoliko koliko se tvoja prsa pune Allahovom vjerom, onoliko koliko se ti zadovoljan Allahovom vjerom u svojim prsima i koliko je prihvataš i nosiš i koliko je slijediš, to je dokaz kakav si ti ili gdje je tvoja ta lestvica i pozicija kod Allaha te barete te bareke te ala. Zato što nam ovom ajetu Allah Đelešanohu upravo to, upravo to svjedoči. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء A onaj kome Allah Đelešanuhu želi da ga ostavi u zabudi. Na drugoj strani Allah Đelešanuhu pojašnjava stanje oni koje Allah Đelešanuhu hoće da ostave, ostavi u zabludi. Zbog čega? Zato što su oni takvi, a on te bare petara ih najbolje zna. Oni koje Allah Đelešanuhu hoće i želi da ostavi u zabludi, učini njihova srca tijesnim, tegobnim, umornim, kao kada čovjek nastoji da se popne ili ispenje na nebesa, a to ne može bori se, trudi se, pokušava nešto, međutim, ne može. Sti, stisnete te skoba i nemoć i umor da ne moš da to izvršiš. Ovako stanje je oni kojima Allah Đelešanuhu ne želi dobro. Ovako je stanje oni koji su kod Allaha Đelešanuhu na lošem mjestu i u lošoj poziciji. Upravo ovo njihovo stanje opisano ovako zato što je njihov odnos prema Allahom vjeri takav. Ako treba da klanja namaz, on se nešto muči, nešto je sve to na, na zor, na teret, nikako sa, sa ljubavlju, nikako sa radošću, nikako da u namazu nađe sreću i da nađe odmor i smiraj. Ako treba da, da udjeli na Allahovom putu, vidiš ga kako se steže, muči kao da se porađa. Ako treba da obavi hač, isto tako. Ako treba da da zekijat, isto tako. Ako treba da posti, već je muka i nervoza i traženje načina kako da se ne posti. I tako dalje, i tako dalje. Ovo je stanje njihovo cijena, moje braće. Sve što dolazi od Allahove vjere njima je teško. Ne mogu to da prihvate, ne mogu to da slijede. Zato na ovoj osnovi podsjećam sebe i vas da dobro ove razmislimo i da se pobojimo Allaha te baraka ta'ala gledajući u naš odnos koga ne moramo iznositi drugima, ali šta je sa nama? Koliko su naša prsa otvorena prema Allahove vjeri, a koliko su naša prsa tijesna kada nam dolaze Allahovi, Allahovi dokazi? Koliko su tijesna kada nam dolaze Allahovi te baraka ta'ala dokazi? Molim Allaha Đelešanu da nas učvrsti na istinu. Molim da te baraka ta'ala da nas pomogne da budemo mi oni koji će dosljedno slijediti Kur'an i Sunnet. Oni koji će voditi računa o čistoti svoga srca, a zatim o čistoti svakog ostalog svoga organa. Molim Allah te baraka ta'ala da učini da naša unutrašnjost bude čistija i bolja i lepša nego što je naša vanština. A pa inša Allahu ta'ala u narednom u narednoj sljedećoj hutbi, ako nas Allah poživi, govorit o tome Kako i sa čime se srce najbolje smekšava? Kako i sa čime se srce najbolje smekšava da bi bilo od onih srca koja su bliska Allahu te baraka ta'ala? Od onih srca koja se čiste radi Allaha Đalešanuhu i kako bi se udarilo od toga da bude okrutno srce koje je najudarenije od Allaha Đalešanuhu. Molim Allaha uzvišenog da nam oprosti naše grije. Molim ga te baraka ta'ala da oprosti nama, našim roditeljima, našim porodicama, da oprosti svim muslimanima, molim Allaha Đerašanuhu da pokrije naše mahane i mahane muslimana, molim Allaha Đerašanuhu da pomogne istane muslimane širom svijeta, da pomogne džihad i muđahide, da pomogne braću koja su pala na velika iskušenja, koja su po zatvorima tala vjeta, molim Allaha Đerašanuhu da im sačuva živote, da im sačuva i metke, da im sačuva vjeru, molim Allaha Đerašanuhu da ih izvede iz zatvora tala vjeta, molim Allaha Đerašanuhu da muđahide pomogne molim da te barek ta'ala da im poda pomoći koja im je neophodna i da ih obskrbi sa onim što je, što im je potrebno. Molim Allaha da je zanima da učeo se njima i sa tebi. Molim da azza wa džez, kao što ovim danima imamo lijepih vijesti sa prostora na kojima su, na kojima oni rade svoj posao za ovaj umet, radi Allaha Đelešanuhu, da tih vijesti bude što više i što češće i molim Allaha Đelešanuhu da nas makar tim putem obraduje iako u mnogim stvarima nećemo imati opravdanje. Amin, Arhmer, Arhmer.